Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. Gozategi taldeak bere zortzigarren diska plazaratu berri du. G puntua izenarekin, amairu kantu berriz osaturiko bildum dakarki gute aldiuntan gozategi taldekoek. Bala, berriunen inguruko nondik norakoak bildu nahi genituen ez, gozategi taldeko bikidea gombidatu ditugu gure da. Eta hemen ditugu, asier gozategi eta inigo goikoetxea. Kaixo, arratsaldean zer moduz? Oso ondo, ba, disko aurkeztu eta horrek eh, dakartzan e, ondorengo lan guztiak egiten. Ba, irrati zerrati, telebista, alizkari, egunkari, eta, bueno, egia esan lan polita da, e, eh, e, olakotan egiten dena bakarrik, dirka, diska aurkezpenetan, eta mm, horrela egoeratan egiten dena, eta egia esan, ba, bueno, polita da, ez, azkenean, Eh, ikusten duzu zuruk egiten duzun lana ba, baduela nola baitere divulgazio bat eta mm. eta hori gauza handia da. Alde honak eta txarrak, erdi maratu ere bada, ezta? Ba, txarrak ez, <clears throat> zuk aurkesten duzun de e, produktu hori aurkesteko gogoz baldin mazaude eta ilusioz baldin mazaude nik uste dana beste guztia errexea egiten dela. Mhm. Ikusten duzu ere jendeak ba, nahi duela eta, eta orduan nola baitere onarpen bat edo baduela egiten ari zaren lan horrek eta eta hori gauza importantea da e, gaur egun behar beharrezkoa nola ere esateko e, egiten duzun hori ba, jendeak entzuteko. Mhm, ikusgarritasun hori lortzen, lortzen baita, albidetzen baita eta Euskal Kulturan are behar gehiago ere badugu ez da? Bai, Aste honetan jakin dira emaitza batzuk, inkesta batzuk etorri dira, elkar e, fundazioak egin dituenak eta abar, e, Euskal kulturaren konsumoari buruz eta pixkat negargarriak dira. Ogoita iru urte, iragan dira, zuen lehen diska plazaratu zenutenetik, e, mila batzun da laroita mausgarren urtean izan baitzen, zuen, atera baitzen zuen lehen lana, ogoita sei urte ere iragan dira talde osatu zenutenetik, zuek ze momentutan aurkitzen zarete orain, hogeita zeigarren urtean. <laughs> Ez dakit, baina zuzenekotan behintzat, e, ni igotzen aiztelua gainera urungo kontzerturako zer ikasiko dudan, pentsatuz. Uh Eta egun ematean ba, musikari izango gehala amestuz, hori ere. Bai, nik uste dute hori dala pixka bat e, urte guzti hauetan izan dugun e, bidea egiteko grina edo izango litzakela musika gustatzen zaigula eta musikaren inguruan eh, antolatzen ditugula eh, egiten ditugun guztiak. Eta orduan denbora pasala eh, musikarekin harreman hori ezberdina izan daiteke egoera pertsonalen arabera, baina musikaren inguruan da. Ez da mm, musikaren merkatuak dauzkan beste e, influenzia batzuen inguruan, baizik mm-hmm. eta musika beraren inguruan ez. Eta gero, nik uste, e, asira-asiratik gauza batzuk neko argi izan ditugula, ez? E, musika egiteko e, ikusten genuen, batez ere elkarrekin geneukan harreman hori importantea zela, e, musika gustatzen zaigun bezala, egin alizateko eta bizi alizateko. Eta argi genuen, ba, bakoitzaren e, momentua importantea zala, e, errespetatzea, nola baitere, e, eh, ondo gaudenean elkartu eta egin alizateko. Eta nik uste urte guzti hauetan hori errespetatu dugula, eta momentu askotan gauza gogorra da, ez, eh, e, bakoitzaren naia momentu bakoitzean diferenteak izan daitezke. Mhm. Baina, bueno, adibidez, e, igandean e, asierre eta e, horioko e, trikitilaria den Julen Alonso e, aiztarrazun kontzertu bat e, eman behar zuten eta hasierrek zeraman e, aste guztian eri esaten. Etorriko aiz, etorriko aiz, ire etorriko Eta igandea iritsi izan eta joateko modurik enun izan. Eta nik ban, banekien berarentzako ze importantea zen nik ara, joatea, baina badakite nola baitere naiz eta joditu hori horrek, ba, badakite ulertzen duela egoera eta eta bueno, pues eh, hemen gaude, mm -hmm. elkar egiten. Gazarre, bilo gazarre. bilo gazarre. <laughs> elkar mozoka. Horren ondorio ere bada, eh, astapeneko ilusio bera, eh, mantendu alizan duzuela, ez? En, aziran, guzumatu dugu nada azkeneko disko honekin, ba, eh, berreskuratu degula ilusio hori, en, eh, azkeneko urteotan zuzenekotan egiten nahi gian alegina eta taldean daukagun giroak lagunduta, azkeneko lan honek eh, ilusio berezi bat sortu digu eta eta sortu du inguruan. Eta baina ona iristeko ez pentsa hogeita bost, hogeita zei urtetan ilusio berarekin jardun gehanik Mm -hmm. en, momentu hotzagoetan edo edo gogorragoetan ba, burua hotze ukitzen saiatu eta eta konstiente izaten momentu bakoitzean nun egon gean eta nun e, egin Eta momentu horiek izaten dira nik uste e, diala importantenak norbere, bagoitzak, bagoitzak norbere eta bagoitzak bestearen momentua errespetatzea. Eta ba, bat, norbaiten nahian diskoa disko hau lehenago egingo bagendu ere nik uste eh, iritsi gala momentu honetan eta oin behartzuela, horren behartzuela kozala hori. Mhm. Bazuen ibilbideaz mintzatuko gara, e, izan duzen bilaka eraz eh, eta bar, baina, ba, diskantako, kantu zonbait ere deskurritu izango ditugu, e, iragan astean, aurkeztu zenuten lana osoki, eta diska irekitzeko, aski kantu berezi bat, e, Euskararen aldeko aldarria egiten den kantu bat e, autatu duzu, txikitako kantak. Oh, yeah. Hoi da, txikitako guk txikitan, eh nik izate, transmisioa, gu orain egiten, inkostienteki egiten egiten transmisioa izan dela, gu helikatu geha Euskal Abestietatikan, nahi gabe, txikitan egiten ditugun irratian, eta etxean, eta ikesolan, eta kalean egiten ditugun abestiak, Euskal, Euskal Abestiak izan dira, eta orain sortzen duguna, orain sortzaileak berdin da txikitisea izan, edo edo biolina edo edo zeinek sortzen duenak ba txikitan eh, euskal abestiak abestiekin elikatu baldin da, duze transmisio hori badagoela gaur egun kalera irten eta berdin du hiri hiri bat izan edo herri txiki bat izan edo zer izan eta horrela sartu eta pasaitzezkezu hiru ordu eta euskal abesti bat bera entzun gabe mm. eta hori ba, lehen garaibatean batean bakalaua sartu zen bezala, ba, gaur egun regetoia sartu da, fundamentu gabeko hitzak eh, dituen musika bat, eta eta horrek funtzionatzen duen eh, gaztengan eta bar. Eta gaur egun gazteak hori entzuten badu, eta horta zelikatzen badima da, bihar egingo duen biharko harentzat transmisioa izango da. Ba, Madrilgo edo Barcelona edo Alemaniako batek egingo duen transmisio bera, hori bada pixkaten kezkagarria, eta nik usaten jarriko, bai tabernariok, tabernariek eta eta jarri berko genukela pixkat eh, horrei behira, ez da gauza zerio dala. Mm Eta pixkat horrei, aiei ez harreken du gabe, eh? denetik entzun behar da, baina ez hemengo musikarikan baztertu, kanpoko, baina norbaitek ala nahi behartutako eh, sistema bat da hori, eta hortan eroritzea tristelitzak euskal herrian. Euskal herrian badauzkagu kantu asko zen jolasgarriagoak eta eraginkorrakoak, Oio baino eta Eta nik uste hortan borroka bat badagola. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta, kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskera zezin entzun, kanta bat bera ere. Oh, I aldarrikapenekin, beti ere humorez eta importantak zaizkizuen gai beti ere lantzen dituzu, ez? zuen kantuetan. Diot maitasunaz mintzo zarete, adiskidetasunaz, baina kritika soziala ere beti bada zuen lanetan. Importantea da, e, euskal kultura esan genezake <clears throat> Europako kulturarik e, zaharrena dala eta hori horrela baldima da izan da e, kulturaki e, herririk errespetuzuna izan garelako. Errespetuzua, edo eh, jokatzen duena da bere buruan errespetua daukalako. Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Eta asierrek lehen komentatzen zuen bezala, transmisi hortan hori nabarmenki esan behar dugu. Mhm. Hori taldearen marka ere bat ez da? Gozategia estapenetik, eh, aritu izan da... Bai, beti, jardu bera, oain, Galatzen zitutenean lehenko aurkezpenen egunean, agar, diskonek ze ezberdintasun dauka, joe, itz, diskoni jartzen dizkiogun adjetiboak, gutxura, eh, esan genituen eta lehenengo bi diskoetako adjetibo berak izan ditezke. Eh, Bediru ditemora ez dara pasa, baino, baino igual bai, ez da txarra ez da, ze lehen, lehen da biziko bi oso freskoak izan oso jolasgarriak izan Egia da, ordun izan zula ba, berrikuntza, en, jendea, jendearen zako produktu berri bat edo gauza berri bat izan zarat talde baten sortu eta harrakazta izate horrek gaur egun hori no, ez da nobedade baina bai, kantak badia jolasgarria, dantzagarriak, ganberroak baina serio, gai serioak ere bai era politu batean tratatuak eta eta edukina oso atxekina daukala, borobila daukala Eta, bueno, diferentea garela, e, gizarte batien biziga nola baitere diferentea izate hori ba, ondo ikusita ez dagona. Eta ba, komentatzen genuen moduan, e, diferentzia horrek egiten gaitugu. Eta e, diferente izateko ba, geure burua respetatu behar dugu. Eta nola ez, ba, gizartean eta, eta kultura. Hori nik uste dute eh, dala azken urte hauetan e, gehien nabaritu duguna eh, batez ere plazatan, ez? E, ikusi dugun labait ere jendeak beharra daukala lehenoko hain importanteak ziren gure kulturan ziren hain ezaugarri elkarrekin dantzatu, elkarrekin parregin elkarrekin musika entzun, elkarrekin e, diferente sentitu eta giro, bere, giro berean herri egiteko aukera dalako hori, ez? Mhm. Plazaren eta kalejiraren aldarria egiten duzu. Bai, gu eh, hasi e, ginen garaiatan txikitisa poruzalda eta kalejirak zian ez da, eta ematezun horiek ziala garantzirik ez abestiak. Gu bai, beste abesti batzuk egin eta kontuatzen gara kalejirak ze, ze garantzia daukan, ez? Eskutik heldu eta herri bat nola batzen dan. En, bizitza guztian eskutik heltzeko motiborik edo arrazoirik ez dukazun bati konturatu gabe plaza batean eskuda manda sentitu sentitu zaitezke eta bea beste bati eta beste ua beste bati eta bar eta deren artean hor pasatzen den energia hori eta gero generazio ezberdinetako jendea ba plazan e, arrakasta izan izan dezake kontzertu batek edo emanaldi edo antolatzen den edo zer baina beti ere en, eh, publiko jakin bati edo adin jakin bati zuzenduta egoten da. E, gazteak joaten diren joaten badira ba, gaztentzako antolatutako zerbait, baina gazteak ondora begiratu eta gazteak bakarrikan ikusten dituzten, osea, helduentzako badima da, helduak bakarrikan egoten dira, umentzako badima da, umeak. Baina gu, e, eh, gure emanaldietan kontuatu geha, umeak, gaztetxoak, gazteagoak, helduxeagoak, eta eh helduagoak inguruan denak irribarrez bakoitza bere kontzertura nola joan dan eta tantanak elkarrekin ze ondo pasatzen duten. Hori mm-hmm. ere ez da arrasa ikustea en, gaur egun plazetan. Mm-hmm. Eta berez Euskal Festa hori da, da elkartu eta denek elkarrekin festa egitea. Eta baina baritzen dugula azken urte hauetan horrek baduela indar berezi bat eta eh, generazio berri batek hori deskubritzen ari dala, ez? Bai eta joe mm, deskurimento handia da e, eta horrek esan nahi du nolabait ere e, herri hori bizik dagola ez e, nik askotan esaten dut gure herrian ikusten dugulako hori nahikoa izaten da festetan egun baten kalejira bat ondoko pertsonakin dantzatzea urte osorako agurra ez galtzeko eta horrek nik uste dut horrek egiten duela herri baten benetako espiritua piztu eta eta eta mantendu. Mhm. E, gaurko testu ingurura begiratuta, eh, azken urte honetan hauetan ere ba, untza talderen arrakasta denon ahotan izan da. E, horrek zerbait aldatu du ere? Transmisio horretan urras bat gehiago mandela uste duzu? Eh, ez dakit, ezen eh, puntutu arraina, baina noski positiboa dela, trikitizaren eta euskal kulturaren positiboa dela, e, dudu gabe. Enrique Iglesias garrakazta eh, izatea baino asko ze garrantzitsua goa. Zip. Bai. Ba, entzungo beste kantu bat, e, irugarren e, eh, kantua entzungo dugu aldi honetan, single, eh, zuen e, aurrapen singlea izan dena, eta single honek izan du ere, ez? Oi hartzuna hondia, edo nola bizi izan duzu bai. Irrati eman askotan bintzaten zunden e, kantua izan da? <clears throat> Beste abesti guztiekin guztiak egin ditugun bezala egindako abesti bat da, baina, baina bai en, guk e, e, egin genuenean zerbait berezi esan guretzat, mm -hmm. lehen da bizi lehan du gendun abesti hau, izan da, eta baina naiz eta zuk hola ikusi eta zuk sinistu ba, beste abestietan abestien gan sinisten duzun adina, gero praktikan jarri eta kaleratu genuenean, En, izan duen oi hartzuna edo izan duen mugimendua bai ilusionantea dela. Ez da, bai guk eta bai e, diskatxeak eta errati ba, formuletan ze harrera izan duen eta nola mugitu den eta ze ilusio sortu duen, ba, berezia da, eta horrek, horrek ematen dugu aurrera egiteko eta eta zerbait berria datorren susmoa edo. Bai. Mm-hmm. Ilusioz ikusten duzu bai publikoa zego bezala e, ikusi baino somatu kontzertuetan. E, azken, azken urte hauetan, e, e, lehen komentatzen genuena, e, ikusten dugu berpiztu, berpiste bat edo badagola eta ilusio bat, jendeak e, ondo pasatzeko goa daukala eta, eta gure ere hortan ez, plazaren ere hortan. Mhm. Eta nik hori transmititzen digula publikoak eta aldi berean gu ere momentu honean gaude eta eta hori transmititzeko goarekin beraz jende, Ate... jende gaztea somatzen da gero ta gehiago eh, palazetan ez kontzertuetan eh, ba, kontzertu itxietan edo en, eskutuan dagoen, dauden kontzertuetan, ba, bere gurasoak edo jende heldua edo ez da gizarren beldur, e, ez ikusteko beldur diren kontzertu horiek horiek funtzionatzen zuten, baina plazetan, plazetan agerian zaude, mundu guztiarekin agerian zaude, eta zure bizilagunarekin lagunarekin, zure gurasoekin, zure osabarekin, edo zure ikusi nahi istuzun horrekin biltzeko iningo beldurik gabe e, jendea biltzen ari dela. E, eh, gazteak joaten da plazara, baina kontuetu gara ere bai, gaztea ari dela gauza kantolatzen. Talen garai batean, e, auzo txikietan eta eta herri txikietan antolatzen zituzten festek e, izugarrizko e, e, zuten. Gero 2000 2000 inguru horretan ba, bakalaua sartu zanean eta eta horrek e, guai izateari utzi zion, plazak utzi zioten eta gaztea nik uste pixate alden duzala an, baina nik uste berriz ere bueltan datorrela eta gu kontuetu geha ba, herri eta auzo txikietan e, eh, apustu egiten ari dira talde handiekin ordaindu bertzen ordaindu e, zor handi batean sartu baina gero hori ilusio santolatzen denean gero horrek funtzionatu egiten du eta etekinak ere eh, onak izaten dira aspektu guztietan ekonomikoan eta funtzionamentuan eta dena mm -hmm. Bantzungo dugu, ezin kantua. Maite zaitudan, zer dudan sentitzen Esan nahi dizut baina, inaiz atrebitzen lagunak, denak nazka nazka Egin da dauzkat beti, gaiari bueltaka Astero kontu bera, egun erokaka orain indiko lan nabil, urtea pasata Bai, ostira eronetan, bai, hausartan izango naiz Den dena kontatu baietz gabonetan bai Hauzarta izango naiz Den kontatu bai ez Apadez pade lotza lotza Gori gori tikiri tikiri takatori Ai ai ai ai Ata bolera usardiak Kopetean izerdiak Apadez pade bela, lotza lotza Gori gori tikiri tikiri Ai ai ai ai Ata Obetea ni ausardia Opetea misterdia Ta pare beira beira lotxa lotxa gori gorri Tikiri tikiri takatori ai ai ai ai Ata bonera ausardia Opetea beira beira lotxa lotxa gori gorri Tikiri tikiri takatori ai ai ai ai Ata Kopetean izerdiak Ta parez pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki takatori ai ai ai ai Ata bonera eusardiak Kopetean izerdiak Ta parez pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki tiki takatori ai ai ai ai Ata bonera eusardiak Kopetean izerdiak Ta parez pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tiki tiki tiki takatori ai ai ai ai Ata bonera eusardiak Ope de Baz, gozategi taldeko asier gozategi eta inego goikotxearekin mintzatzen ari gara gaur, ba, lan berria plazaratu baitute orain dela gutxi, e, esan dugu, beraien zortzigarren diska dela, e, urte, dara matzala taldeak e, ba, plazan, etenik ez duzu izan? Ez, etenik ez dugu izan, egia da orain en, ematen dugun garantzia edo orain egite, e, taldeari ematen dugun indarra egiten dugun indarra taldean inbertitzen duguna ez, ez dugula inbertitu. Urte askotan, ba, bizitza ez dala, talde, bakarrikan. Baina geratu, inoiz ez, ez geratu eta eta hori bibila eta marra eskero, ba, sartu genituen trompetak, sartu genituen orduan zuzenekoan, ordu arte trompetak aizesko instrumentuak ez euskan eta ordutik eh, bai taldean daukagun giroagatikan edo nik urtetik urtera pauso bat e, nestutzen joan gerara gure gure buruari eskatzen eta iaz e, hogeita bosgarren urte hurrena zela eta aitzeki horrekin antolatu dituen hiru kontzertu berezi e, izan genuen zuzeneko CD bat ateratzeko eta DVD bat ateratzeko horre eh, hor ere pila jarri genitu eta nik uste justu zela buketu genduela hogeita bosgarren urte hurrena eta momentu egokia zan abesti berriakin diska bat ateratzeko, sortzi urte genera matzan, diskarik atera gabe, abesti berriekin. Mhm. Eta bagen euken gogoa, eta nik uste eh, momentua, ba, ontsi edala. Mm -hmm. Nortzuk parte hartzen duzu, eh? gaur egun, gozategi taldean? Ba, euskagu, bueno, trompeta jole bi, hori eh, otarrak biak, inigo perona eta asierza da sola gero baterian etortzen da. Bai, berriak, berriak direla iruditzen, iru zaigu azkenekoak direlako sartzen taldean. Baina sortzi garren urtea da, ja. Ah, bai. Gurekin dara maten eta, azike berriak... Ez dira berriak, orduan. Ogeita zei urtetik sortzi ba, berria bat du, baina sortzi urte ez da, ez da oso berria. Ez, ez. Gero bateria jolea zaraustik etortzen da, e, David Gorospe da, eta honek e, eh, amabi amairu garren urtea da, aurten, gurekin. Gero, kitarra jole moduan, e, Imanol Gekoetxea, urdia indarra, naparra, nerean aia. <laughs> Eta, ba, e, Imanole gurekin dara mazki, ba, lehendabiziko kontzertu, kontzertua egin zuen, e, mesortzi urte zeuskala, hogei urte dara mazki gurekin. E, e asiratik ez gurekin kontzertu guztietan, baina, baina bai, urte asko dara mazki eta gero e, igorretik etortzen da soinu teknikaria, hasier erzila deitzen dana, eta honek ere urte desiente dara mazki. E, bai, 2006an berarekin grabatu genuen diskoa, <clears throat> ordutik ezaguna gara, ordutik bat konzertu utara etortzen zen, baina 2008an marrea meika edo eskero, eta bil bai. gurekin, oza, beza taltek bat bezala gehiago mm kontatzen duguna. Eta gero hasier eta bio. Bai. Bai, bai. Hementxe, kuadrilla guztiak. Ba, eta, eta gero, aitor, aitor e, ba, ofizinako lanak edo egiten dituena. Osa, taula gainean gaude zei, teknikaria, eta gero beste bat, ba, manager, road manager, edo bestelako lanak egiten jarruten duena. Eta zure arreba? Ne arreba, gutzi zuen 2006an, gutzi zuen, ja, 2006ko diskak grabatu genuen eta kaleratu baino lehenago beak ikusi izan irugarren umea izan eta mm. eta beste toki batean ikusi izan eta hori kontzertu berezietan eta zerbait berezia dugunean en, etortzen da, orain azkeneko diskon ere hartu du parte, baina zuzenean jarruteko e, asmorik gabe. Baintzungo ondoko kantua eh, edo pieza aita izanekoa. Berezia. Bai, oso berezia da. E, entzuten duzunean e, guri bentsat asko transmititzen digu. Eta azirrek orain emango den esplikazioarekin, ba, jendea iritsiko dala. E, e, guri transmititzen digun hori e, ulertzia. Mhm. Ez, ba, adibidez, eh, elkar diskatzean, eh, diskat guztiak grabatu eta eh, seguratu etorri zenean, eh, kopia guztiak etorri zenean, hemen da, hemen txeta diska. Ba, elkarreko batek esan zidean, ba hori, egun egun hortan goiz entzutzuela diskoa eta pisa hortera, fandango horretara iriste zanean emozionatuta entzuten zuela eta begiratu zion izenari eta aita ikusi zuenean orduan orduan orduan or, eta gehiago berri ze fandango hori jarri eta negara ere atara en, duela urte bat ekainak sortzean aita gure eta eta eta ni genuen asmorik berari abesti bat egiteko, baina baneugan fandango on bat egiteko gogoa baneugan disko honetan, disko honek e, edo gustora geratzeko disko honekin fandango on batek eh, eh, joan behar zuela. Eta abenduan, ba, hori horieko jaian bes, besperan edo arratzalde batean, ba, porratzen ari, etxean en, enzaiatzen ari nintzenea, ba, sortu, kanta sortu zen eta eta negar batean atera nuen eta eta aita ondoan neukala sentitu nuen. Etzan asmoa berari e, berarentzako abesti bat egitea baino berarekin sortu, sortu nuela sentitu nuen eta eta bere izena jarri nuen. kritikak ere izan dituzue, deska honetan? Letrei dagokionez edo... Letrei dagokionez, bueno, eh, bi kolaborazio izan ditugu, John Maia, oi, John Sarasua, hori otarra, hartxabaletan bizi dena, baina hori otarra. Eta e, abesti bat bagen neukan, Afrikari buruzkoa, buruz egina, en, estribilloa bakarrikan genukan eginda, eta hor Afrika ditza gertzen da, eta besterik ez, eta historia garbi geneukan Jon Sarazuak egin bertzuela, Jon Sarazua oso sensibilizatuta dago Afrikarekin eta hango munduarekin ben, inor baino gehiago eta berarekin erremenetan jarri eta berak ere oso gustora egin du eta asmatu du en, puf, lan bat egin du kristona. Mhm. Eta gero beste abesti batean, ba, Xavier Zukia, e, Euskadi Erratiko esataria da, azte burutan, bertsolaria, laguna, eta arek e, beste trikitixa bat jarri dio letra eta oso polita egin duz, e, trikitixa bat, ezoiko trikitixa bat da, ze bi kantu ezberdin ditu neurri ezberdinetakoak, elkarren segidean eta eta batean, batean e, nik itxekiten dio trikiari eta urrengoan trikiak itxekiten dit niri, bere, eta oso polita, oso polita da. Mhm. Beste letra guztiak nik egin dagoak. Zuke egin dituzu, zuke dituzu. Eta musikari dago Musikari dago genez ere, bai, ba, guk sortutakoak dira denak. Zuek. Ba, ez bat, ez, ez, ez, guk, ez gea bertzioak egin zaleak, bueno, bertzioak, lehenengo diskoan, narama abestia, hori da Steve Jordan e, musikariak egindako bueno, abesti bat, tex abesti bat, eta asko gustatzen zitzen da, hori jarri genion letra. Mhm. Gero, nor nori nork, Norroi orkestu guk jartzen guk bertsio bezala, baizik eta guk ez genuen abesti horren bertsio bat egiteko asmarekin egin baizik eta e, eh, itz, horrek esaten duena eta musika horrek esaten duenaren talka horrek sortzen zuen e, magia edo, edo kalambre horrekin, horregatik egin genuen. Baina geroztik e, eh, ba hori, ez ari ginela, egia, egia esan behar utzi ditugu dozen erdi bat abesti en, maketa egin genuenean barru, en, eh, grabatzea pentsatzen, genuen do, zei bat abesti kanpan utzi ditugu urungo baterako eta ala eta guzti zare azkeneko hain zaiotan genbiltzela e, eh, hasi eh, beteko kanta de kolorez, de kolorez ebizten los campos, txikitan nik uste eskolan ikasitako lehen da biziko abestia dela hua Eta hori da, ez aziginean jotzen egin hori, jode, eh, zati batek nahi hau gogoratzen dit, zati honek, jode, aziginean ba, jotzen eta goi oh, polita. Urrengo diskoan honen bertsioa egin behar deguta. Eta, batek esan zuen, da, zergatik urrengoa, zergatik oain ez, da. Ba, sartu dugu, ba, hori, kanta politorren en, eh, sartu dugu, bai, mm. abestia. Ba, ara, zuen eh, lana ezagutzen ari gara zuzeneko eta begira ere jarriko gara, nola ez? E, ikusi dute kainan, abiatzen dituzuela kontzertuak, Eh, Euskal Herrian gaindibiliko zarete, eh, iparraldera, ere, etorriko zarete, beti ere publiko bat bat hemen. Bai, bai, e, urtero etortzen gara, eta, eta baina badukagu publiko bat, eta, eta jarraitzaile franko, aierran egon ginen apirilan, eta makean ere ongo gara, azken urtabetan itxasun ere onizangea, espeletan, bueno, pff, Bai, eta ba, egia esan iparraldera mm, asko etortzen gara eta edaina harrera oso ona izaten dugu. Mm Giroa oso polita izaten da. E, Egoaldeko giroarekin e, gauza askotan ez du antza hundirik, baina ederra izaten da eta eda jendeako oso ondo pasatzen du. Itxaso eta eh, aipatzeko da, itxasun adibidez, aurten izango baino, datorren urtean, ziurren egin egizango gehala, bi urtetik behin deitzen ditugutean. Ah, bai. Bada, ez da izan dira, ba, bi urtetik behin joaten gara bai. Ah, hainbeste urte holtza gainean, ja, kontaktuak izango dituz, edo, ja. Ez dut uste izango garen, Nikola, oso talde metodikoa gauza horietan, eh? Nik uste dut, eh, orain dela urte batzuke, orain dela hiru urte edo hasi ginela ba, e, webgunea, interneta taulako gauzak eta argazkiak karri lenoko argazkiak eta ez ditugu sekula gorde e, Musikaren inguruan eh, sortutako talde bada eta guretzako importanteana hori izan da beti eta gainentzeko gauza guzti ez diogu kaso handirik egin. Mhm. Orain hasi gara pixka bat geixo ba, laguntza ere badaukagulako eta gauza guzti horiek kudeatzeko azkenean lan adalako jendea behar da. Hori da, baina azkeneko lan honetan bezala guken eh, dago diseinua dago, gero promozioa, gero kontzertua, gero eh, zuzenerako e, puestan estena edo hor baina hor importantena da abestiak, hor disko horretan dagoen abestiak, nik nahi dut azala itxusia izatea edo guztoko ez izatea, baina barruko edukia guztoko izatea jendeak. Mhm. Eta ge, puntuarekin, <laughs> amairu kantu, deskubritu izango ditugu. Ba bai, ge puntua, e, eh, nibilbidea honetan, azkeneko diskaren lanketa egiten jardun geranean, e, eh, gozamena hitza askotan askotan aipatu dugu, gozatu egin dugulako, gozamena o plazerra sentitu garazi digulako, ba, zenbait gauzek, gu deskubritu ditugunak, gu bar, baruan geneuzkanak, baina mahi gainean jarri gabe geneuzkanak, eta elkarri hitz hori bota diogu askotan ez da, jo, ze gozamena. Lehenengo dizkoetan, Angel Baldezek eh, erakutsi zigun, esaten guri, tremenda gozadera, ez da, gubako esan eh, molde bat edo, kumbia haiek grabatzen hasi ginenean eta bar, da guz, ba, gozamena, gozadera, hori ibueltak e-, ematen ere jardun ginean. Eta Xabier Zukiarekin trikitisa egiten ari nintzen batean, goizeko ordu txikietan, horioko mendi batean, zerura begi, izarri begira geundela abesti batzuk egentzuten, abesti batean izan zuen, hau da, abesti honen, abesti honen puntu gorena haude, esaten zian da. Berri zentzun genuen, hau, hau, hau, puntu gorena, haude G puntua, hain meka hauen, G puntua, horren behar du. Gozamena, gozadera, gorena, oza, sea, puntu gorena, eta gero aparte gozategi eta goiko etxa ere bagara, eta handi guztet G puntu horrek, en, ba, G, esan gura txua dela. Mhm. Hau, umama Izan esan ezin direnen Direnen antzak Aso gabu bat gizurua mazik E, eh, zuzeneko begira jarriko gara, eta ez du gara baina eh, hemen inguruntan. Irunen ere izango zaretela azpimarratuko dugu, ekainaren ogoita iruan e, eh, fiko arituko baitzarete, beti gotxik antolatzen den Baskari Herriko jortan. Hori ere itzordu berezia izango da, zentzak? Bai, noski berezia izango da lanik deitu zidan momentutik ganezan nion, ze baude herri batzuk, en, gu zorionez, Euskal, euskera zitze egiten den herri euskaldun batetik gatoz ez da, bai hori eta bai urdian. Eta oiteko herrietan, kapora ateratzen ez basara eta hor daukasun itxura edo dauka, e, herri horiek ematen, herri batzuk ematen duten itxura da, erdaldun herria direla, ez da? Lazarte, horre eta irun, zer esan ez, ba, irun badak herri bat esan dezakezuna erdaldun herria dela. Baina hor dagoen euskal kontzientzia eta euskal kultura, Ni izan nuke gure herrietakoa baino desente aberatzakoa eta konstienteakoa dala. Urte dian, izan ez gehala, irunen, eta, eta sekulako ilusioa egiten digu, eta gainetik deitu ziguten bezala, eta Euskaldun, ez da gizan bat Euskaldun biltzendian dian, Baskari importante bada. Mila sortzirun inguru edo esan ziguten. Uh mhm. Eta, eta bai, egun berezia da gaina, e, eh, nekeinako gite iruan ikustet eh, Euskal Herri guztien dela, San Juan Bespera, egun hori eh, berezia eta, a ber, eta armagia bat gertatzen da. Bai. Zuen kontzertuetan, eh, bira honetan, mm, diska berriko kantuak emango dituze, baina eh, zuen errepertorioko kantu esanguratxoak ere karriko dituze, holtzara? Bai, bai, dudurik, gabe. E, gutako kontzertua taldearen gauzarik importantena da, eta eh, azken urte hauetan poliki poliki osatzen joan garen zerbait da eh, dinamika berezi bat dauka eta e, disko aurkezteko garaien ez genuke e, kontzertuak daukan dinamika hori puskatu nahi eta hori ez puskatzeko kantu berriak sartu behar dituzu baina batzuk ezin dituzu kendu beraz hor nasketa bat egongo da kantu berriak joko ditugu ez danak Baina, baina asko bai, eta mm, betiko kantak edo baitare egongo dira. Mhm. Pupurri bat egingo dugu. Zorionez, gero eta lan gehiago dugu eta, eta buru uste gehiago katu batzu ez eta beste batzu ez Ze, ba hori, ez, dira bia abesti jendeak bere ganatu dituenak gure en, ibilbide guztian zehar. Badia de abesti eta abesti batzu izan gure batzu eta pixo handikoak. aziretik gana gaur arte beti-beti joditugun abesti batzu, ba, kanpoan geratuko dira, baina jozik norroi nori nor bat, e, o emaztosu bat, o kalambreak bat ezin ditu zukendu. Baina igual iritsiko da momentu bat, ojalá iritsi momentu bat, horiek kanpoan utzi behar dituguna, da beste abesti batzuk pisu gehiago daukatelako, ez da? Baina ez hori, hori gertatzen zaigu. Eta kontzertu guztietan, izaten da norbait etortzen dena, eta hau ez duzu jotzen, eta beste hau zaitik ez duzu jotzen da, beste, ba bueno, hori seinale hona da. Bai. Eh. Danak ezin ditu, jo, kontzertuak ordu terdi, ordu berrogei eh, irauten du, eta hor sartzen dira sartzen direnak, eta mhm. eta egia esan, uste dugu oso giro ederra sortzen dala ordu, ordu terdi, ordu berrogei hortan, eta hain zuzen ere gauza guzti hoien da, ez? Eh, seguro gaude hori luzatuko bagenu, ba, galduko lukela, orain daukan indarra eta motxago egingo bagenu ba hankamotz geldituko litzake baita ere, ez? Bai, hobe izaten da jendea gozek, gozek geratzea. Hasetuta ustea baino. Ondoko herrira joan barko da. konzertu <laughs> eh, kontzertu baten entzuteko. Ba, oso ongi ba guzti honekin gelditzen gara, hasier gozategi eta inigo goikoetxea eskertzen zaituzet, una hurbildu izana. E, diskako azken kantu bat eh, entzungo dugu, denbora aurrera baitoa eta zon autoan utziko nuke, hor bat zen iruzten iruzpalau kantu edo hautatuak ez dakit zeinekin geratuko zarete orain. Zeina, Gure sola saldiaren bururatzeko. Ze Venga. Azken kantua. sekolore ze kolore. Ze kolore. Bai, bai, oso ongi. Bai, berdin zaigu, benetan, eh? E, guretzako gaina nik uste dut kantu bakoitzak baduela bere momentua. Eta eta hori izan daitekela orain sekolorek Ze kolorek zer kontatzen dugu? Eh, ar, ar ze kolore daukan gure bizitzak, haber, eh, nik uste eh, entzuten behar du bagutzak, bagutzari bai. kontatuko diola gauza ezberdin bat. Bai. bai, bakoitzak bere egin handuen kantu bai. bai. horietako bada. joarekin, ba, zigiloarekin, garri dugularik diska, honekin, guratuko dugu garkoan gure emankizuna eskarmila. Eskarrik, eskarrik, eskarrik, zuei. bai. lotuko dugu gure artekoa Ze kolorez, ze kolorez zure bihotzaren gaurko soinekoa Ze kolorez, ze kolorez izan zara berez benetakoa askatu zituen larre koloreak maite ditut ni Umetxoak askatu zituen larre koloreak maite ditut izan zara berez benetakoa Umetxoak kaskatu zituen larre koloreak maite ditut nik Umetxoak askatu zituen larre koloreak maite ditut